Počas predchádzajúceho víkendu sa v Humenom odohral násilný incident, po ktorom 20-ročného mladíka previezli do nemocnice. Na túto skutočnosť upozornila na internetovom portáli organizácia Priama akcia, pričom uviedla, že išlo o útok mladých neonacistov. Bol by to ďalší prejav násilia takto zmýšľajúcich mladých ľudí. Bližšie sa o incident zaujímal Igor Holeci. Podľa internetového portálu organizácie Priama akcia k útoku došlo v ranných hodinách na železničnej stanici v Humennom. Bližšie informácie sme sa pokúšali získať priamo priamo od pracovníkov organizácie, tí ale inak ako mailom nechceli komunikovať a tak sme sa obrátili na políciu. Tá napriek tomu, že jedného z mladíkov museli ošetriť v nemocnici, o tomto incidente vôbec nevedela, uviedol zástupca krajskej hovorkyne policajného zboru v Prešove Daniel Džubaník. Polícia v Humenom takýto incident neviduje, takže robia sa ďalšie previerky. To, že sa ale incident naozaj stal, potvrdil lekár Humenskej nemocnice Jan Kontra. Ako informoval, v noci na sobotu bol do nemocnice prevezený pacient s bodnými ranami. Bolo šetrenie u nás pacient, ktorého na stanici prepadli a spôsobili mu zranenia sklom, to rozbili fľašu a s takým hrotom ho bodli. Tieto rany boli dosť hlboké, tam bol aj preveraný sval, čiže bol ošetrený. Lekári pritom pozadie násilia nepoznajú. Podľa informácií z internetu počas noci zasahovali humenskí mestskí policajti. Náčelník mestskej policie Miroslav Masica sa ale k udalostiam vyjadroval len veľmi zdržanlivo. Mne sa zdá, že sa nestalo nič také. Lebo v nemocnici prijali toho pacienta. Tak prijali, viete, chlapci sa pobijú medzi sebou, keď je koniec prázdnin. Polícia bude po pozadí násilnosti pátrať. Zatiaľ ale nie je nikoho, kto by podal trestné oznámenie a tak sa môže stať, že aj tento prejav brutality ostane nepotrestaný.